Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-26 eh, yang berjudul salat istisqa. Uh, perlu kita ketahui dalam kehidupan kita berdunia kadang kita merasakan cuaca panas setiap harinya uh, terkhusus pada musim kemarau uh, yang dapat membuat uh, tanah kering dan tidak subur hal ini membuat kita mengharap turunnya hujan dari dari langit Ketika terjadi kekeringan di suatu daerah atau tempat-tempat tertentu, maka kita sebagai orang Islam dianjurkan untuk memohon, meminta kepada Rabb kita, kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan kepada kita hujan. Uh, maka salah satu syariat yang diajarkan kepada kita ketika dalam kondisi seperti ini adalah uh, melakukan salat yang namanya salat istisqa, salat meminta hujan. Ah, maka muallif menyebutkan dalam buku kita ini uh, dalam buku panduan kita ini salat istisqa adalah salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika musibah kekeringan melanda bumi dan membahayakan manusia karena tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Di sini jelas, jadi salat istisqa itu disyariatkan bagi kita ketika kita merasa uh, melihat Uh, kondisi kita kondisi alam kita saat ini umpamanya jarang turun hujan, kekeringan, tanah retak-retak, uh, tumbuh-tumbuhan mengering atau mati dan juga hewan ternak kita mati, maka disyariatkan bagi kita dalam kondisi seperti ini adalah melakukan atau mendirikan solat istisqa. Solat istisqa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan, yang ditekankan, dan tempat yang paling utama dalam pelaksanaan ini adalah di lapangan sebagaimana solat Aid sebagaimana solat Idul Fitri ataupun solat Idul Adha namun diperbolehkan bagi kita juga untuk melaksanakannya di di dalam masjid uh, Abdullah sahabat yang mulia bin Zaid al Abdullah bin Zaid al-Mazini mengatakan أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين artinya adalah beliau mengabarkan kepada kita tadi Abdullah uh, Al-Mazini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan Di sini disebutkan musalla. Musalla dalam bahasa Arab adalah artinya dia tempat solat yang luas, lapangan lah ya. Kemudian beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap kiblat kemudian membalikkan posisi selendangnya maksudnya kainnya serbannya ya lalu salat dua rakaat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya jadi jelas salat istisqa ini kita lakukan dua rakaat ha. Ha, sebagaimana disyariatkan kepada kita ketika dalam kondisi yang kita sebutkan tadi Kemudian bagaimana tata cara solat istisqa? Tata cara pelaksanaan solat istisqa sama seperti solat haid. Biasa seperti solat dua rakaat ya. Pada rakaat pertama uh, bertakbir tujuh kali. Solat istisqa ya bertakbir tujuh kali. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan membaca surah lain. Setelah membaca surat maka melakukan gerakan solat seperti biasa ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sama dengan solat Id tujuh kali takbir. Uh, makanya boleh kita melakukan tujuh takbir selain takbiratul ihram atau tujuh takbir bersama takbiratul ihram. Begitu juga pada rakaat kedua takbir lima kali sebagaimana dalam solat Id. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah kemudian membaca surah lainnya yang mudah dibaca atau dihafal. Kemudian mengerjakan gerakan solat seperti biasa hingga salam. Jelas sebagaimana kita solat Id uh, ha, yang membedakan hanyalah takbirnya ya takbir pertamanya takbir tujuh kali rokaat pertama kemudian rokaat kedua lima kali kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah yang isinya berupa nasihat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan maksiat memperbanyak istighfar, puasa dan juga sedekah jadi ketika kita sholat istisqa ini maka imam atau alim ulama yang mengimami kita pada saat itu dia berdiri khutbah kemudian menasihati kaum muslimin agar senantiasa bertakwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi maksiat dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga kita perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak melakukan dosa banyak melakukan maksiat ataupun melakukan hal-hal yang buruk. Dan kita juga dianjurkan banyak berzikir, bertasbih dan juga kita dianjurkan juga berpuasa. Dan juga dianjurkan bersedekah. Karena dengan tidak datangnya hujan ini merupakan ujian atau peringatan bagi kaum muslimin bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena perbuatan kita, perbuatan maksiat kita, perbuatan dosa kita, maka Allah memperingatkan kita dengan tidak turunnya hujan beberapa lama sehingga mengeringkan uh, tanaman-tanaman kita, membunuh hewan kurban kita dan juga kita kesulitan mendapatkan air, kekeringan dan panas yang terik. Maka dengan ini Islam mensyariatkan kepada kita suatu amalan, suatu ibadah salat iaitu dengan disebut dengan salat istisqa, salat meminta hujan. Baiklah sahabat akademi menur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, waktu pelaksanaan salat istisqa itu boleh dilakukan kapan saja. Tidak ada ketetapan bagi kita. Ketika kita mengalami kondisi seperti tadi, Adapun waktu yang paling utama dalam pelaksanaan pelaksanaan solat istisqa sama seperti waktu pelaksanaan solat Aid yaitu setelah solat uh, fajar maksudnya uh, setelah terbit matahari ya bukan pada saat terbit matahari setelah terbit matahari beberapa lama uh, maka kita solat Aid uh, dan juga solat istisqa ini mirip dengan sholat Aid. Makanya para ulama mengatakan tidak ada ketentuan waktu tertentu kapan kita harus sholat uh, istisqa ini. Bisa pertengahan siang ataupun asar. Akan tetapi yang paling abdul kita lakukan adalah sama pada waktu ketika melakukan sholat Aid. Nah, uh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syams artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menunaikan salat istisqa ketika matahari mulai terlihat matahari mulai terlihat berarti kalau matahari sudah terlihat itu tandanya adalah sudah beberapa lama atau beberapa uh, waktu atau beberapa menit matahari itu sudah terbit. Tidak pada saat matahari ter uh, terbit. Jadi ini yang lebih afdal yaitu waktu salat istisqa lebih afdal kita samakan dengan waktu salat Ain. Uh, untuk menentukan di sini Muallim mengatakan untuk menentukan pelaksanaan solat istisqa hendaknya imam bermusyawarah dan membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari dan waktu pelaksanaan serta mengajak semua orang untuk hadir. Di sini jelas. Jadi seorang pemimpin, seorang imam yang sudah bersepakat untuk melakukan salat istisqa seharusnya mereka bermusyawarah kapan waktu yang lebih tepat waktu yang lebih pas untuk mengumpulkan masyarakat sehingga banyak orang menghadiri salat istisqa tadi kemudian ada doa-doa dalam salat istisqa uh, dianjurkan sangat dianjurkan dengan sungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit Beliau mengangkat tangan ke langit, mengadahkan tangan ke langit. Bahkan e, sampai nampak ketiak kita. Ini menunjukkan memang butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa hal ini dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, ketika istisqa umpamanya Rasulullah berdoa mengangkat tangannya seperti ini e, dan meminta e, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Nah, ha, dalam doa yang lain yang juga ma'thur yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya juga sama. Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Dan juga dalam doa yang lain Rasulullah juga menyebutkan Allahumma sqina ghaithan mughithan muri'an nafi'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil artinya ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang lebat yang terus menerus yang ber yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan yang datang dengan segera dan tidak tertunda ini doa Rasulullah SAW. Kita minta kepada Allah hujan yang lebat terus menerus, uh, tapi hujan itu bermanfaat, bukan membahayakan kita. Yang bermanfaat bagaimana? Uh, hewan ternak kita kembali uh, hidup dan juga beranak berkembang biak. Begitu juga tumbuh-tumbuhan kita kembali subur, kembali uh, uh, bagus dan tidak layu. Begitu juga sumur-sumur kita kembali mengeluarkan air yang jernih, bersih. Ini yang namakan bermanfaat. Ghairu Dor Tidak membahayakan. Maksudnya kita minta hujan terus menerus. Tapi tidak membahayakan. Maksudnya apa yang membahayakan? Kalau hujan terus menerus bisa membanjiri rumah kita. Atau merusak eh, rumah-rumah kita, membunuh hewan ternak kita, bahkan eh, pepohonan berjatuhan dan sebagainya. Eh, jadi kita mintalah doa yang bermanfaat untuk kita. Kemudian juga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ini sering kita dengar para khutaba, para khatib di hari Jumat mereka mendoakan ini Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, siramkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat dan janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Bagaimana itu? adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan dan juga kita meminta agar kita tidak dijadikan orang-orang yang berputus asa. Berapa banyak orang berputus asa ketika uh, hujan jarang turun, panas terik, hewan-hewan ternaknya mati, tumbuh-tumbuhannya juga mati, apa yang ditanam tidak hidup. Jadi mereka berputus asa, tidak ada harapan. Tapi orang-orang yang beriman, kita mukmin senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Rabb kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kondisi seperti ini umpamanya. Kondisi yang mencekam, sulit air sehingga tumbuh-tumbuhan kita, pertanian kita tidak ada yang hidup atau bahkan merugi dengan kerugian yang sangat besar. Maka kondisi seperti ini kita disyariatkan sebagai umat yang beriman, umat Islam untuk melaksanakan suatu ibadah suatu ritual ibadah yaitu solat istisqa. Solat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat diancurkan kepada kita untuk senantiasa uh, ketika berdoa ini kita angkat tangan kita setinggi-tinggi sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan memang kebutuhan kita, kelemahan kita di hadapan Rabb, di hadapan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa catatan yang perlu kita uh, sebutkan dan juga kita sampaikan. Yang pertama adalah istisqa itu adalah kata berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah meminta hujan. Ada tiga macam cara yang bisa dilakukan sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhatul Talibin jilid 1 halaman 601 istisqa ada tiga macam. Disebutkan dalam buku itu ada istisqa tiga macam ya. Yang pertama berdoa tanpa salat dahulu. Maksudnya kita berdoa meminta Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Tapi tidak salat Maksudnya tanpa sholat terlebih dahulu. Baik sendiri atau bersama-sama. Cara ini adalah tingkatan paling rendah. Ini tingkatan paling rendah. Jadi setiap orang bisa melakukannya. Ha, jadi ketika dia mengalami kondisi seperti kita berdoa, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kita angkat tangan tinggi-tinggi. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua adalah berdoa pada akhir salat dan pada saat khutbah Jumat. Cara ini merupakan tingkatan pertengahan. Ini eh, sebelum kita melaksanakan salat umpamanya eh, kita sudah mengalami kondisi seperti ini, kita banyak berdoa pada akhir salat ketika sebelum uh, salam itu adalah salah satu mauzinnah atau tempat uh, dikabulkan doa sebelum kita salat fi duburi kulli salat di akhir uh, setiap salat kita kita perbanyak uh, berdoa ketika sebelum salam kita bertasahud begini setelah membaca tasahud salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membaca banyak doa minta apa saja terkhusus ketika dalam kondisi seperti ini kita minta diturunkan hujan. Dan juga ketika khutbah Jumat, para khatib yang naik khutbah Jumat di khutbah yang kedua kan disyariatkan bagi kita adalah berdoa. Maka para khatib diminta uh, untuk berdoa seperti ini. Berdoa meminta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Uh, wala taj'alna minal qanitin seperti itu. Diperbanyak. Jadi saya anjurkan saya nasihatkan juga kepada para khutbah orang-orang yang senantiasa khutbah Jumat ketika dalam kondisi seperti ini mereka harus banyak-banyak meminta agar diturunkan hujan yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua ya, tingkatan pertengahan. Kemudian yang ketiga Uh, semakin mencekam umpamanya salat istisqa dua rakaat diiringi dengan khutbah cara ini yang paling abdul yang ketiga ini yang adalah yang paling abdul kita melakukan salat sebagaimana salat aid ya kemudian uh, dengan khutbah kemudian khutbah uh, khutbah itu dinasihati para kaum muslimin agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari maksiat kemudian uh, ini catatan pertama ya kemudian catatan yang kedua tidak ada azan dan juga iqamah sebelum melaksanakan solat istisqa ini perlu kita garis bawahi karena banyak sekali kejadian-kejadian di kalangan kaum muslimin mereka membuat suatu ibadah atau ritual ibadah yang tidak ada contohnya dan juga dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jika kita lihat seperti ini uh, maka hendaklah kita mendakwahi mereka karena al aslu fil ibadah muharramah hukum asal melakukan suatu ibadah itu adalah haram kecuali ada perintah uh, dan juga nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya, jika ada sebuah solat e, tidak ada perintah dari Rasulullah atau tidak ada dasar dari Rasulullah melakukan itu ketika solat istisqa Rasulullah tidak pernah melakukan azan dan tidak pernah menyuruh para muazzinnya untuk melakukan azan juga iqamah, maka tidak boleh bagi kita melakukannya. Nah, eh, karena e, syarat diterima ibadah itu ada dua sebagaimana disebutkan uh, para ulama yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukan ibadah tersebut ikhlas bukan karena riya bukan karena mengharapkan pujian orang lain ini yang pertama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai, suatu ibadah tersebut tidak akan diterima. Bagaimana itu kita ikhlas semuanya solat. Akan tapi ibadahnya tidak benar. Uh, solat subuh umpamanya. Yang datang dari Rasulullah hanya dua rakaat. Kemudian seseorang mengatakan, ah sedikit sekali saya lakukan tiga rakaat. Jadi solatnya tidak akan diterima. Karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, kaum muslimin hendaknya menuju lapangan tempat solat dengan penuh ketundukan, tawaduk dan juga rendah uh, hati. Jadi ketika kita mau melaksanakan solat istisqa, solat meminta hujan tersebut, kita berangkat ke lapangan berbondong-bondong dengan ketundukan, kepatuhan, merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kondisi ini terjadi. Eh, dan tidak etis bagi seorang Muslim dia membutuhkan suatu hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia datang melakukan salat ini dia tidak tunduk tidak patuh bahkan menampakkan kesombongannya sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi seorang muslim yang mau, yang mau ikut salat istisqa bersama kaum muslimin dia harus menampakkan ketundukan kerendahan hati dan juga tawaduk menampakkan kebutuhannya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, ini mungkin yang dapat kita sampaikan sebagai rangkuman adalah uh, salat istisqa adalah salat meminta hujan. Ketika kita mengalami kondisi uh, paceklik umpamanya musim kemarau yang sangat panas, uh, Ah, maka disyaratkan bagi kita untuk solat istisqa. Uh, tata caranya adalah sama dengan tata cara solat id. Uh, ah, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha yaitu yang rakaat pertama 7 takbir rakaat kedua adalah 5 5 takbir kemudian uh, doa-doanya adalah sangat banyak maka dianjurkan baik kaum muslimin untuk menghafalnya Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Ini salah satu atau Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Artinya sama, yaitu Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Atau Allahumma agithna al-ghaith. Allahumma askinal ghaith Allahumma askinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin banyak doanya jadi eh, bagi kaum muslimin untuk senantiasa menghafal doa ini kalaupun mungkin tidak bisa bahasa Arab maka boleh dilafazkan dengan bahasa Indonesia eh, ketika kita berdoa sebelum melakukan salat atau ketika khutbah Jumat dan sebagainya kemudian eh, rangkuman yang selanjutnya adalah dalam salat istisqa ini meminta hujan ini tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah. Jadi tandanya dimulai solat itu bagaimana? Yaitu takbirnya seorang imam Allahu Akbar. Ketika seorang imam bertakbir, maka disitulah sudah mulai solat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari Ah, dan apa yang kita dapatkan dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang memiliki masalah dalam perekonomian, dalam keuangan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalahnya. Dan juga jika ada di antara kita yang memiliki sakit yang parah atau tidak parah dan sulit disembuhkan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Jika ada di antara kita yang sudah tidak memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan mereka, menjadikan kuburannya sebagai uh, kuburan yang uh, luas. Kuburan seperti taman-taman di surga menyenangkan dan tidak seperti bara dari bara api neraka. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.